для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Калі ўсе змоклі адно смолючы цыгаркі, Чарнушка прамовіў раздумліва. Ды яно сказаць, тут і так грыць яго сілы нехватка. Кеп з тым, што ў гаспадарцы ўправіцца. У другіх не меней, як у нас клопату, нібы не спрачаючыся, а таксама разважаючы шануючы старэйшых, сказаў Міканор, А от жа неяк робіць і іншае сабе на дабро. Меканор дастаў з кута газету, разгарнуў. Вось пішуць: балота асушылі, луг зрабілі. А далёка это? Ды не сказаць, каб вельмі вярстоў 15 моза на рулю. Там блізка нашы лагеры стаялі, так я можна сказаць, ведаю тыя мясціны, ўсё такое, як і ў нас, а хіба ж у нас паганую сенажаць можна было б за церамузкім зрабіць. Можна б то можна, дот паспробуй, сказаў Хоня. Усё адно, як не знаеш нашых, павучальна прамовіў грыбок. Міканорка, не кажы чаго не трэба, лагодна, але цвёрда сказала і маці. Пустое ўсё. Чаму это пустое? загарачыўся міканор. Другі ж робіць, а мы што горы за ўсіх? Невядома, як пайшла б гаворка далей, калі б чарнушка, які страх не любіў спрэчак знарок не пажартаваў. Жаніць цябе меканор, мабуць, грэць яго трэба. Хоня весела падхапіў, ужо і жаніць зразу. Дайце хоць хлопцу пакуль тое на девак паглядзець выгуляцца. Ахвоту хлапечую сагнаць, падтрымаў Хоню Алёша. Коня тут жа спрытна, не трацячы зручнага моманту, пазваў міканора на вуліцу пабачыць, дзе што робіцца на вячорках і мусіць міканору ахвоту падаўся б з ім, калі б даметиха не запярэчыла. Няго ж это яму хартонко. Тут госці, а ён шасць з хаты бы ён не здаў падобы. У другі раз няхай уже. Яна зірнула на сына міканор па-прыяцельску кіўнуў хлопцам. Пэўне так у другі раз паглядзім. Ну другі дак у другі. Хоня ўстаў, прыляпіў да макоўкі шапку, падмігнуў таварышам сваім. А мы павалім, каб девак нашых не пахваталі якія. Ды што б не пасохлі без нас, сказаў Алёша. Калі ўсе трое выйшлі, у хаце маўчалі. Здавалася, слухалі жвавую гамонку, спачатку са двара, потым з вуліцы, І калі гамонка прыціхла, даміціха чутна ўздыхнула, згаварыла з журботнасцю і з замілаваннем. Оось Хоня, хлопец. Яна зразумела, кім захаплялася. Это ж трэба, бяда такая. Матка, як дзерава, зрэзаная з ложку не ўстае. Дзяцей чарада на яго руках накарміў усіх, дагледзь і за бацьку і за матьку ён адзін гэта праўда граць яго а от не бядуе нібыта гора мала зноў помаўчалі потым гаворка пайшла пра тое што цяпер асабліва турбавала кожнага прамаслакоўцаў Адкуль яны грэц яго прылезлі гэтыя маслакоўцы, то ж усюды чутно ціху стала, а тут сычаць і сычаць балота ведамо адгукнуўся дамецік гаду усякаму ў балоце рай можа і самі таго не заўважаючы гаварылі яны цяпер цішэй як бы асцерагаліся каб не пачуў той каму не трэба рыбок слова не выціснуў сядзеў неспакойна мімаволі прыслухоўваўся да гукаў на вуліцы на якой недзе дурэла гаманіла моладзь Васіль таксама маўчаў, ледзь толькі загаварылі пра маслака, чакаў, што не абмінуць, упікнуць яго, падрыхтаваўся, каб адрэзаць, як належыць, калі хто-небудзь зачэпіць. За граніцы яны, з Польшчы, руды як тайну даверу, так сказаць, агентура. Нібыта балахоўшчыкі ўсялякія балахоўшчыкі ці не, а отжа грэць яго і цераз граніцу прашываюцца, мала таго яшчэ і тут хэўру знаходзіць. А тут жа з нейкім зналіся, зналіся. Яны дымілі цыгаркамі, думалі аб нечым сваім. Але гаворкі пра маслака ўжо не вялі ні ва ахвоту, гаворка гэтая рызыкоўная была. Лепш язык за зубамі было патрымаць. А жылі, загаманілі на перабой, калі пайшлі ўспаміны, меркаванні пра вайну і пра вайсковую службу. Разыходзіліся яны ўжо познім вечарам. Ціхі мяккі снег казытаў шчокі, ляпіўся на шапкі, на кажухі і світы, здавалася, спяшаўся хутчэй забяліць усё навокал. Ну, нібыта ўжо і зіма, зазначыў хадушчын бацька. Зіма, толькі гразі лішні грэц яго наробіць. Па прадсказанню таяць не павінна, дайшло да меканоры Васіля ўжо з вуліцы. Меканор стаяў на ганку у расхрыстанай гімнасцёрцы, маўчаў. Праз некаторы час ён, калі Васіль выходзіў з хаты, падаў яму руку і згадаў весела – А думаў я, што ты сказаў каля калодзежа, лепей маўляў, будь воўкам, як авечкай, а па-мойму, дак лепей будь чалавекам. Ну, толькі, канешне, Міканор засмяяўся чалавекам з зубамі. Васіль прамаўчаў, але, лежачы ўжо, успомніў Міканоравы словы і падумаў, чалавекам ці не чалавекам усё адно, а зубы, канешне, трэба мець. Без зуб не ўцалееш цяперашнім часам, з'ядзяць не агледзіся. Ён згадаў міканорову гаворку пра балоты і падумаў, як старэйшы. Ось дзівак асушыць, кажа, сенажаць, зрабіць. Такое ў сні ў куранях, каб хацеў, не сасніш. Думкі перабеглі да гаворак пра маслакоўцаў. І ўсярэдзіне закіпела. Я б знаў, хто это іх навёў, задушыў бы гада. А дазнацца можна ж. Курані не горад, які адна вуліца. Хата кожная можна сказаць на віду, толькі прыгледзься, дак заўважыш нешта, як бы той не круціў. А там толькі не пашкадуй часу, да не пабойся і да большага, да ўсяго дойдзеш. Не ўхаваешся. Толькі прасачыць добра. сінім снежным адвячоркам грыбок хадзіў ад акна да акна па сяле і загадваў ісці ў ігнатаву хату на сход. Збіраліся доўга і нядружна. То ўваліцца некалькі чалавек амаль адразу адзін за адным, то за цэлыя паўгадзіны хоць бы хто пастукаў ботамі ў сенцах, бразнуў клямкую, Ну, праўда, тыя, хто быў ужо ў хаце такім непарадкам не толькі не абураліся, але і не лічылі яго вартам увагі, сышоўшыся ў кубкі, дзядзькі і хлопцы смалілі цыгаркі, гаманілі. Гамонка да і рухі былі найбольш павольныя, мірныя, і прычынай гэтаму была зіма. Калі і пасядзець, пагаманіць у волю, як не зімой, ды да яшчэ перад сходам. Дым плыў у гару, хмаркую віс вакол лямпы, якая ціха сіпела і хліпала. І ў кожнай купцы бавілася свая гамонка. Іншы раз гамонка ў гэты вечар спадала далей чутнага нават блізкім шэпту. Пераказвалі няпэўную чутку пра тое, нібы маслакова гайня нарэшце далазілася. Распетрылі іх у пух каго пабілі, каго арыштавалі, адзін маслак, здаецца, і выкруціўся. А вось другія гаварылі, што маслака таксама ці то схапілі, ці то застрэлілі, Але больш веры давалі таму, што гаду і на гэты раз удалося выкаўзнуць. Няпэўнасць пра лёс маслака як бы павялічвала няпэўнасць саміх чутак. Дзе-дзе, а ў куранях добра ведалі цану чуткам. Таму гаварылі пра банду маслака ўсё ж з недавер'ем, з асцярогай. Ну як бы звычайна хутка змаўкалі, ці пераходзілі на розныя дамашнія навіны ці меркаванні. Барадаты пракоп у сваёй купцы, дзе сядзеў гаспадар хаты хадосьчын бацька, І глушак важна басавіта бухаў пра тое, што хтосьці абадрах стох сена ў галі. Болей за паўвоза нацягаў во. Пракоп дагаворак ахвотнік невялікі, гаворыць так нібы воз сена падымае. Тым, каму даводзіцца слухаць яго, хочацца аж памагчы чалавеку, ён і цяпер бухнуў некалькі важных слоў і змоўк. Толькі па тым, як панура выглядаюць вочы з-пад зарослых броў, відаць, што злуе ён вельмі. Судзіць такіх трэ було б, заявіў ігнат. У Сібір сылацькі бахвота не было на чужое. Строгасці мало, Бога забылі, разбалуваліся. Усё ад'е таго, павучальна адгукнуўся стары глушак. У кутку пад абразамі Андрэя руды, насядаў на лысага ціхага настаўніка залешнікаў. А вось я чуў, што ў Кітае это так сказаць, рэвалюцыянеры бяруць верх і б'юць генералу аж пухляціць. А можа быць, чуў так усялякіх багато. Настаўнік азіраецца як у пасцы. Яму відаць нялёгка з куранёўскім палітыкам. Сам ён хоць яго часам і вылічаюць па імею па бацьку Сцяпан Уласавіч амаль нічым не розніцца ад іншых дзядзькоў, ні гаспадаркай, ні адзеннем. У алешніках у яго свая хатка, карова, нават конь свой плуг, а рэй косіць сам, і рукі ў яго шурпатыя, чорныя, прывыклыя капацца ў зямлі. Ён тут свой, сярод сваіх. Хоць гэта каму нікаму не даспадобы. А хіба ж настаўнік гэта у тубярозаўцы пан, а не дзядзька нейкі. Оось гэта настаўнік. А руды не адстае. А ёсць та сказаць і звесці, што гоняць іх, генералаў гэтых да мора, як дагоніць следовательно патопяць усіх да аднаго. Патопяць Сцяпан Уласавіч расшпільвае замурзаны кажух, з-пад якога выглядае зрэбная пафарбаваная сарочка, горача яму ад куранёўскага палітыка. А няхай топяць, весело рываецца ў гаворку Міканор. Табе хіба шкода? Смяецца ён рудому, відаць, хоча памагчы настаўніку, але Андрэй жартаваць не збіраецца глядзець у адказ холодна не лезь куды не просяць. Аднак тут у гаворку ступае чарнушка. Дай ты чалавеку перадых. Прыстаў ты з етам сваім кітаем, Кітай ды кітай, тут і са сваім не то, што з кітаем няма як разабрацца. От дай рады, сцяпан. Сажа, ярыну аж губіць. Праўда, што кеп сінім каменем пратравіць, дык можа б выбавіцца. Ну, можна і так, ажывае настаўнік, А можа, яшчэ фармалінам паспрабуйце, памагае добра. У купцы жанчын, што ціснулася каля ложка, гамонка ішла такая ціхая, што збоку амаль нічога не было чуваць. З гэтага неразборлівага гуду час ад часу вырываўся задёрасты галасок гаварлівы давы сарокі дужа вяртлявай жанчыны, якая перамаўляючыся кідала вострыя позіркі на мужчынскія кубкі на ўсё, што не рабілася ў хаце вочы яе проста бегалі, лавілі, праглі чаго-небудзь цікавага. Такая ўвага да навакольнага зусім не замінала ўдаве сачыць за жаночым шапятаннем, разам удзельнічаць за ўсімі ў гаворцы. Трэба сказаць, што ўдзел гэта і не быў абы-які фармальны і частка. Цётка сарока забівала сваю гаворкай астатніх чатырох, якія не мелі ад патоку дасціпных прымавак і жартаў. Прымаўкі вязала сарока лёгка, спрытна, без утомы, адкуль толькі і браліся. Хто пазіраў за імі збоку, гаворку ў жанок магла б здацца такой, як бы там рыхтавалі нейкую змову, ці па крайней меры давяралі адна адной сакрэты надзвычайнай важнасці, А сакрэты былі такія, што у грыбка цяліцу нехта ўракнуў, і яна ні есці, ні піць не бярэ. Што ў міканорак да міцікаў з пошты прынёс газету, а ў той газеце прапісана, цераз тыдзень будзе зноў вайна з палякамі. І што ганка чарнушкава ўжо і глядзець на дзятлікавага васіля не хоча. Ха. Картоплю з гуркамі топча а ўжо не хоча якога хлопца. Давай караля з заморскага карабля. Завідкі на дабро глушакоўскае ўзялі. Мачыха, пэўна, падгаворвае яе. Не мачыха. Пасварыліся яны Васілі Ганна, запярэчыла хадошчына маці. Э, пасварыліся. Чаго? Цётка сарока толькі сабралася выказаць прычыну, як у кубку убіўся гарэзны зайчык, закруціўся чапляючыся да кожнай быццам лезучы цалавацца девачкі мае кветачкі занудзіліся мабыць без кавалера агеш трэба ты нам стары пень як учарашні дзень а не не трэба сарока белабока а чаго ж ты як на людзях дак стары пень А вось як адны пабачымся да кветачка ягадка зайчык перабіў сароку шчэ і ўвосіць на ноч звала Мужчыны, хлопцы ўсе ў хаце глядзелі цяпер на зайчыка, смяяліся, падначвалі яго і сароку, а цётка ўпікнула: «Дзяцей поўны хорам, а сам як малы і не сорам. У зайчыка дзяцей праўда поўная хата. Усе голыя, холодныя. А сам ён хваравіты, худы, аж чокі ўваліліся, кажух такі, што і латаць няма чаго дзірка на дзірцы на спіне на рукавах усюды тырчыць поўсць. Але нішто як бы не тургуе не турбуе яго зайчыка, скінуў з лысай галавы шапку і лезе дабіваецца ад сарокі. Ну чаго ж, запрашала ўвосіць. Васіль сядзеў між хлопцаў каля дзвярэй, але амаль не слухаў ні таго, пра што яны гаварылі раней, не таго, аб чым жартаваў цяпер з імі зайчык. Нават дружны хрогат не выводзіў яго з таго стану насцярожнасці, з якім ён увайшоў сюды. Васіль упершыню пасля турмы быў на такім вялікім зборышчы і лавіў на сабе цікаўныя позіркі, бачыў, як жанчыны нядобра перашэптваюцца аб ім. Да таго ж да яго дайшло, што сёння будзе гаворка і пра перадзел зямлі. Гэта павінна было як бы напомніць усім пра яго віну і Васіль баяўся. Магло пры перадзеле перашкодзіць яму. Гэта неспакой яго мяшаўся з неадступным насцярожным чаканнем, што вось-вось можа ўвайсці ў хату Ганна. Васіль чакаў яе, трывожыўся. Даўно ледзь не адразу ж тады, як пабачыў, што няма Ганны, заўважыў, што няма не толькі яе, але, і карчае ў хіма. Ці можна было яму не думаць, што яны недзе разам. Ужо было ледзь няпоўна ў хаце, калі у кубку каля дзвярэй уціснуўся ў сянец першы яўхімаў прыяцель здоровенный дурноватый ларывон, великий охотник выпить, а выпивши побиться. За ларывоном Василий одразу ж убачил Яухима. И ледь только убачил, почул, як раптом стало горача, аж млосно. Хоча я отвел пузырку бок, не мог глядеть на ненавистный твар. Але не позираючи бачу, які ж ён вясёлый, задаволены, и от гэтага у грудях ныло ўсё ямчэй. «Раздайся, машкара!» – загадаў Ларвон, рассовуючы ў бакі хлопцаў. Плячысты, з чырвонай шыі, па бугаінаму выгнутай галавой, ён цяпер вельмі апраўдваў сваю мянушку, якой яго паціху крысцілі людзі. «Бугай!» «Казаў я, без нас не пачнуць!» – прамовіў весела Яўхім. «Можна было б шчэ пасядзець!» «Ае, толькі вас і чакалі!» – закрыляўся зайчык – Ён крыкнуў грыбку. «Уже можна пачынаць!» «І праўда?» – падхапіла зайчыкавы словы сарока. «Няўже ж да пеўняў ждаць будзем, пакуль прыцягнуцца ўсе!» Як бы абуджаныя крыкам сарокі ўсе заварушыліся, загаманілі. «Час пачынаць!» Грыбок пашаптаўся з крываротам ад чырвонага рубца, што прарэзаў шчаку і падбародак старшынёсель савета дубаделам і сказаў да ўсіх просячы – «Дык, можа, давайте помолчим трохи, послухаем, что скажет нам начальство сельсовета?» «Ну, можно и помолчать, нехай каже, тихо ж бо вы!» Пошли голосы по хате. Гомон стал опадать. Начальство, молодое, с хворовито-костистым бледным тваром, в острыми плячима, с горячим тревожным позерком устало обтягнуло великоватую гимнастерку и почало с того, что, по-першее, ад алешніцкага сельсавета савета юравіцкай воласці перадало прывітанне ўсім працоўным сяла курані дубадзел перачакаў пакуль сціхлі шумы воплескі пачатыя андреем рудым і аб'явіў а па-другое мы прыехалі які пагаварыць з вами пра дзелу рознае пра школу нашу ён кіўнуў да настаўніка пра падатак канешне таксама і пра грэблю Пра грэблю тут павінен быў гаварыць з воласці, але па той прычыне, што ён не прыехаў, зноў буду гаварыць я. Прапаную спачатку выслухаць міжнароднае становішча, падняў руку Андрэй Руды. Дубадзел абвёў людзей вачыма, непахісна сказаў: Міжнароднае становішча я намалюю, калі буду гаварыць пра падатак і пра грэблю, ясно? Руды кіўнуў: ясно. Але тут гайнёю накінуліся, апанавалі дубадзела іншыя галасы прыдзірлівыя і злыя, а пра зямлю, пра дзяленне нічога, дзяліць калі будзем. Перадзялілі ўжо, гаварылі, дурылі. Ды якое ж цяпер дзяленне, крыкнуў Хоня. Па такому снегу. Ой, ці дождёмся. Дарэмна грыбок спалохана спрабаваў сцішыць людзей. Гоман, крыкі, абурэнне, злосць, смех веравалі ў хаце. Уціхла на хвіліну толькі тады, калі дубадзел цвёрдым тонам заявіў, што землю ўпарадкаванне будзе зроблена толькі вясною. некаторы час настаўніку жылудку давялося пачынаць у гомані. Гварыў ён нясмела, ціха і спачатку нават зблізу мала што чулі з яго гаворкі на тых, якія шумелі пачалі шыкаць. Ціха ж бо вы, дайце сказаць чалавеку, бухнуў нарэшце пракоп. Уже месяц як у школе ідуць заняткі, стала вальней гаварыць настаўніку. А ходзіць у школу з куранёў толькі двое. Дзяцел, Соня і глушак Сцяпан. Добра хадзіць яму бацьку такога маючы, перахапіў хоні жалудка і згодны гоман зноў прыцішыў настаўніка. Васіля вельмі мала цікавіла тое, што казаў жалудок, куды з большай увагай сачыў хлопец за тым, хто паяўляецца сянец. Але Ганны не было і не было. Нечакана позірк яго наткнуўся на іншую постаць, якая ўраз захвалявала хлопца. Васіль не паверыў, прыгледзеўся. Не, памылкі тут не было, у дзвярах стаяў ён. Васіль мімаволі насцярожыўся. А вось хто, аказваецца, павінен быць з воласці. Але чаму ён стаіць за другімі ў поцемку не ідзе за стол? Перарываць сходу не хоча, ці ахвоту паслухаць адсюль не ў прыкметку. А ў хаце далей гаманілі. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, Людзі на балоце. Выканаўца, артыстка Лікапташук.